الله موضوعنا اليوم biauni Allah subhanahu wa ta'ala ila mata walbaadhu yakhda maudhui yetu ya leo kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala inasema mpaka lini aliyakuwa wengine wanapotosha ayuha nasu ibadallah hakuna kitu kibaya katika ulimwengu wa sasa kama vita ya fikra, na sehemu kubwa ya vita hii inakumbwa na suala zima la adiaya propaganda, katika jambo ambalo watu wanaweza kulitumia wakamwonyesha mtu mzuri kuwa ni mbaya, kadhalika mtu mbaya kuwa ni mzuri. Ni suala zima la propaganda. Ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika maneno anayataja anasema inna Allaha kariha lakum thalatha, hakika ya Allah anachukia kwenu mambo matatu. Akayataja hayo, la kwanza alilolitaja alayhi salatu wasalam akasema tila wa qala, anachukia kwenu propaganda, imesema amesema watu fulani wanasema na fulani pia anasema ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia na siku zote watu wa batil huitumia njia hii ya propaganda kama ni silaha kubwa ya kuizuia haki na kuizuia njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndiyo mbinu ambayo ilitumiwa na wapinzani wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika zama zake katika kuonyesha ulimwengu ya kuwa kiumbe bora kuliko viumbe wote ulimwenguni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa propaganda wakataka kiumbe huyu aonekane ni kiumbe mbaya kuliko viumbe wote ulimwenguni. Fatahamuhu bisihr wakamtuhumu kwa uchawi waljunun na uenda wazimu ili tu watu wasikubali dawa yake na watu wawe mbali na ulinganizi wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ajili hiyo ndiyo maana wakatumia mbinu hii lakini walifeli kwa sababu haki ilivyo itafika tu katika nyoyo za watu hata kama hilo litachelewa kwao ayuha nasu ibadallah walipofeli katika mbinu hii walikuja na mbinu nyingine ya uadui ya kutaka watu wasiidiriki ile haki aliyonayo Rasul alayhi salatu wassalam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akinukuu moja katika mbinu zao mbaya walizokuja nazo dhidi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali dhidi ya da'wa yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akinukuu, waqalu la tasma'u lihadha alquran walghau fihi la'allakum taghlibun, na walisema makufari kuambia watu wao, la tasma'u li hadha alqur'ani, msisikilize Qur'ani hii, walghau fihi, fujo, pigeni kelele inaposoma Qur'ani hii, la'allakum taghlibun, huenda kukufanya hivyo mkashinda na mkamshinda Muhammad. Kwa hiyo wakatumia mbinu hii katika kuwashawishi watu mbalimbali wasisikilize dawa aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na walikuwa katika baadhi ya misimu ya haji, watu wakitoka katika maeneo mbalimbali, wakiwapa pamba watie katika masikio yao au vipande vya nguo watie katika masikio yao, alla yasma'u min rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ili wasisikie chochote kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kweli baadhi yao walikuwa wakienda Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kikaa baadhi ya maeneo, hasa katika makutano ya njia, akiwalingania watu na watu wakimuona katika dawa yake na wengine wakiona kwamba huyu ndiye yule ambaye hudhirna min qablu, tumetahadharishwa sisi kabla yake kwamba tusimsikilize huyu. Na wengine wenye akili zao wakasema huu ni upumbavu, wakatoa nguo zao wakasema mimi ni mtu mzima, nina akili timamu. Hatimaye wakaenda kusikia maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam faarafu annahu min alhaq wakatambua ya kwamba ni maneno ya haki na wakaacha upinzani wao na wakakubali dawa na wito wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hii ndiyo kawaida ya watu wa batili na ndiyo kawaida ya watu wa ovu katika kuipinga haki ni kutumia silaha ya adhiaya silaha ya propaganda ili watu wengine wasidirikiwe na wasifikiwe na haki hiyo. Kwa hiyo inapofikia katika hali kama hii, usipojieleza na kujipambanua wewe ni nani, basi wapinzani wako watakuzungumza wewe ni nani kwa watu pasina kukujua wewe ni nani. Watakusema zura wa kadhiba, katika hali ya uongo na propaganda, na kutaka watu wasikuelekee na kuzuia ile haki ambayo wewe unakusudia kuifikisha katika jamii. Hivyo basi, kwa maksudi baadhi ya watu hata katika sisi tukianzia dawa hii na ulinganizi wetu huu katika maeneo yetu haya, baadhi ya watu vile vile pia wakatumia mbinu zile zile walizotumia maadui wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mbinu za propaganda katika kutaka kuzima dawa hii isifike katika mioyo ya watu kwa maneno ya uongo kadha wa kadha. Ayuha nasu ibadallah, na wengine waitumie njia mbalimbali katika kutaka kuzima nuru hii ya Uislamu na kutaka kuzima dawa hii ambayo sisi tunailingania katika njia mbalimbali mbali. Na wengine walifikia kiwango wakati tukianza jambo letu hili la dini na kusimamisha kituo chetu na kuwasomesha watu na kulingania dawa hii walifikia kiwango cha kutumia mpaka mbinu za ushirikina. Haya wameyatumia na haya wameyafanya, na baadhi yao wapo waliovunja nazi na watu walikuwa wakifika katika kufanya harakati za dini wakitoa baadhi ya vipande. Na siyo hilo tu, haitoshi na kuna watu walithubutu kuchota mpaka nyayo za baadhi yetu tukiwa msikitini tunaswali wakatia katika viroba na wakaenda kwao. Sisi tukamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma man arada bina su'an faashghilhu fi nafsi, ewe Allah, yeyote ambaye anayekusudia uovu kwetu sisi, basi mrejeshee mwenyewe katika nafsi yake. Ayuha nasu ibadallah, kwa sababu ya mbinu hii ya adhiaya ya propaganda na kueneza maneno mbalimbali hawa ni watu fulani, hawa ni watu kadha, na kila mtu asema lake. Basi leo tutawaambia ila mataa walbaadhu yakhda, mpaka lini sisi tutaendelea kukaa kimya na kutueleza sisi ni kina nani, hali ya kuwa wengine wanapotosha kuhusiana na sisi. Ayuha nasu ibadallah, leo hatutokaa kimya tena. Leo tutazungumza vile vile kama wao wanavyozungumza, na sisi tutazungumza maneno ya haki ya kuonyesha kwamba sisi ni kina nani na hatuko kama vile ambavyo wao wanatunasibishia sisi kwamba hawa ni watu fulani, hawa ni watu wa siasa kali, hawa ni magaidi, hawa ni mawahabi, hawa ni kadha wa kadha. Tunawaambia la hakadha ya Saadu turadul ibil Ngamia hazaliwi hivyo, mambo hayako hivyo. Sisi hatuko kama nyinyi ambavyo mnavyodhani. twawaeleza watu kwamba dawa yetu ambayo tunawalingania watu ni dawa salafia. Hii ndiyo dawa ambayo tumesimama nayo, na kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakufa nayo, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufishe katika dawa hii dawa ya kuwalingania watu katika kuwafuata na kuwaiga masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, dawa ya kuwataka waislamu wa leo wabaki katika uislamu waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wawe mbali na kila aina ya uislamu ambao uislamu huo umezuka baada ya kufa viumbe hawa watu wakaleta mafundisho yao katika dini na wakayaingiza katika dini na wakayafanya mafundisho hayo kuwa ni sehemu katika dini. Tunawahimiza Waislamu katika maeneo yote ya ulimwengu waepukane na Uislamu wa sampuli hii na wabaki katika Uislamu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na waliokuwa nao masahaba na ule ambao masahaba waliwarithisha wale wanafunzi waliokuja baada yao na wao wakawarithisha wengine. Zile karne tatu bora ndizo karne ambazo Uislamu wa sawa ulibaki na mafundisho ya sawa yalibaki yakiwa bado hayana mabadiliko, ambao ni masahaba na atabiuna na tabiu tabiin. Katika karne hizi tatu bora waliishi katika Uislamu wa sawa. Ndiyo mafundisho ambayo tunawahimiza Waislamu kwa namna yoyote washikamani na hali hii. Karne hizi tatu bora ndizo karne ambazo shahida lahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil khairia, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshuhudia kwamba ndiyo karne bora. Akasema alayhi salatu wassalam, khairun nnasi karni, watu bora ni karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia ni wale wanaofuata hao, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia ni wale wanaofuata hao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuthibitishia sisi kwamba hizi ndizo karne tatu bora. Uislamu uliokuwa katika karne hizi ndiyo Uislamu bora kuliko Uislamu uliokuja baada ya karne tatu hizi bora. Ayuha nasu ibadallah, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam yadkhulun fi hadha alqawl dukhul alawliya wanaingia katika kauli hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika uingiaji wa mwanzo kwa sababu wao wameshuhudia wakati wahyi ukiteremka na sivyo hivyo tu bali wameshuhudia atanzili wameshuhudia kipindi ambacho Uislamu wameshuhudia kipindi ambacho Uislamu umekamilika wakati ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza kukamilika kwa Uislamu huu na kutangaza makufari namna walivyokata tamaa na Uislamu kisha akatangaza kwamba Uislamu umekamilika yakulu Allahu jalla wa ala alyawm ya'sa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislamu dina. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alyawm, hivi leo, yaisa alladhina kafaru min dinikum, wamekata tamaa wale waliokufuru na dini yenu, pamoja na vitimbi vyao vyote, pamoja na propaganda zao zote, lakini leo hii wamekata tamaa na dini yenu, hawawezi tena kuwatawala. Fala takhshawhum wakhshawun basi kuanzia leo msiwaogope tena niogopeni mimi aliyao akmaltu lakum dinakum leo hii nimekukamilishieni dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nimetimiza kwenu neema yangu wa raditu lakum alislam dina na nimeuridhia kwenu nyinyi uislamu huu uliokamilika kuwa ndiyo dini yenu uislamu ambao Allah ameuridhia ni ule Uislamu ambao ulikamilika kabla hajafa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni ule Uislamu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasomea aya hii masahaba wakiwa wako hai kwamba Uislamu huu tayari umeshakamilika, hautotakiwa tena Uislamu mwingine au Waislamu washike mafundisho mengine kinyume na haya ambayo yamekamilika wakati ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa akiwa hai.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 akalitaja kundi la tatu akasema walladhina tabauhum biihsan na wale ambao watakaowafuata maswahaba hawa kwa wema na wale ambao wataishi katika uislamu wao kwa kuwaiga maswahaba hawa namna walivyoishi katika uislamu walladhina tabauhum biihsan hawa wote radiyallahu anhum Allah amewaridhia waradhu an na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala وأعد lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na amewaahidi pepo ambayo chini yake ipitayo mito, khalidina fiha abada, wataishi katika pepo hiyo milele. Dhalika alfawzu alazim, huko ndiko kufaulu kuliko kubwa kukubwa. Aya hii imewataka Waislamu kuishi na kufuata katika Uislamu wao mifumo ya dini ile ambayo walikuwa nayo maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayuha nasu ibadallah bal akawataka Allah watu wote waamini kama walivyoamini masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kama walivyoamini viumbe hawa akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul baqara aya nambali 137 fa in amanu بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم anasema Allah subhanahu wa ta'ala fa in amanu ikiwa wataamini khitab lilyahudi wan nasara khitabu wanakutubiwa mayahudi na manasara hii ndiyo sababu ya kushuka aya hii fa in amanu ikiwa wao wataamini mayahudi na manasara wakakubali kuacha mila zao na kuingia katika uislamu lakini wasifuate uislamu wowote tu la bimithli ma amantum bihi kama mlivyoamini nyinyi wakazikana kama mlivyozikana nyinyi wakaoana kama mlivyoana nyinyi wakafanya ibada kama mlivyofanya nini masahaba fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw basi wakifanya hivyo hao watakuwa wameshaongoka wakifanya hivyo watakuwa wapo katika uislamu wa sawa wa in tawallaw na ikiwa na endapo watakengeuka hawakutaka kufuata kama mlivyoamini nyinyi hawakutaka kuishi katika uislamu mlioishi nao nyinyi akasema Allah subhanahu wa ta'ala fa fainama hum fi shiqaq, hakika si vinginevyo wapo katika dhiki, wapo katika upotevu. Fasayakfikahumullah, na Allah atakutosheleza nao wewe, hawatoweza kukudhuru wao. Wa huwa samiul alim, na yeye Allah ni mwenye kusikia na ni mjuzi. Aya hii inawataka Waislamu waishi na waamini kama walivyoamini masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini Uislamu umewataka Waislamu wafuate njia ya masahaba na waache njia zote ambazo zimezuka baada yake? Ni hadithi aliyetaja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema alayhi salatu wassalam, wasataftariku hadhihi al-umma ala 73 milla, na utagawanyika umma huu kikusudiwa umma wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala thalathin wa sab'ina milla makundi sabini na tatu itafikia kiwango uislamu huu na umma huu utagawanyika makundi sabini na tatu kisha akasema alayhi salatu wasalam kulluha fi nar makundi yote haya yatakuwa ni makundi ya motoni illa wahida isipokuwa kundi moja qil masahaba wakauliza wamani hiya ya rasulullah nani kina nani waliopo katika kundi hilo ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala qal akasema alayhi salatu wasalam hum kan mithla ma ana alayhi alyawm wa ashabi ni kundi ambalo watakaokuwa kama nilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu wataishi katika uislamu wao kama nilivyoishi mimi leo hivi leo na masahaba zangu. Hilo ndilo kundi pekee litakalosalimika. Walihadha nad'ukum ila tibai manhaji salaf, na kwa ajili hii ndiyo maana sisi tunawahimiza nyinyi kufuata manhaju salaf, manhaji ya wema waliotangulia, manhaji ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fakullu man khalafa hadiyahum wasalaka ghaira sabilihim fahuwa fi dhalalin mubin, kila ambaye atakaye kwenda kinyume na mwongozo wao na akashika njia isiyokuwa njia yao, fahuwa fi dhalalin mubin, huyo yupo katika upotevu wa wazi, yupo katika upotevu uliokuwa wazi kabisa, kwa kuamua Uislamu wake akaishi katika mafundisho mengine kinyume na yale ambayo walikuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.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 الله تعالى حينما نزلت هذه الآية مدى وكوى إن ترمك آية هي المؤمنون حينئذ waumini kipindi hicho kanu sahaba walikuwa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio waumini ambao wameshuhudia kuteremkaji wa Qur'ani sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeyote ambaye atakayefuata njia isiyokuwa ya hawa masahaba wayatabi ghaira sabili almu'minin na akafuata njia isiyokuwa ya masahaba akifiwa yeye siku ya tatu ataita watu watafanza dua pale na shekhe atasoma Qur'ani pale na watu wataombeana pale watamuita watataja jina la mayit Allahumma ighfir lahu warhamhu waskanhu fil janna na maneno mbalimbali watayafanya isitoshe hapo tu ikifika 40 pia wataweka matanga wakazika tofauti na ambavyo walivyozika viumbe hawa kinyume kabisa na wao wakifika kaburini baada ya kumzika mayit atasimama shekhe juu ya kaburi na kitabu cha talakini atamkhutubia na kumwambia mayit alana yatika almalakan alkariman fala yufzi'ak innahuma khalqun min khalqi Allah wa idha sa'alaka man rabbuk wa ma dinuk wa man imamuk wa ma qiblatuk wa man ikhwanuk wa kadha wa kadha atamsomesha mayit aliyokuwa ndani ya kaburi kwa maneno mbalimbali mwongozo ambao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuzikana kwao hawakuwa na mwongozo huo wayattabi ghaira sabili almu'minin akafuata njia nyingine isiyokuwa njia ya waumini ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ndoa yake akaozesha na akaoa kinyume na vile ambavyo walivyokuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika sherehe zake akatafuta baadhi ya sherehe akazitia katika dini ambazo masahaba wa mtume za sallam hawakuzifanya ibada hizo, yeye akazitia katika dini. Ukifika mfungo fulani, yeye anasherehekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wale masahaba ambao walikuwa wapo tayari kufa kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walikuwa hawako tayari kuona mwiba ukimchoma Rasulu alayhi salatu wasalam walikuwa wako tayari wao wawe radhi watolewe jicho lakini mwiba usimchome rasul alayhi salatu wasalam waliitambua vyema tarehe ya kuzaliwa rasul alayhi salatu wasalam lakini hawakusherehekea mazazi ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam akaja muislamu baadaye wayatabi ghaira sabili almu'minin akafuata njia nyingine isiyokuwa njia waliyokuwa nayo waumini hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam Allah atampa adhabu ifuatayo anasema Allah subhanahu wa ta'ala nuwallihi ma tawalla tutampeleka katika njia aliyochagua mwenyewe lakini tutamwacha katika njia hiyo tu itatosha adhabu yake kuishia hapo Allah anasema wanuslihi jahannam na tutamsweka katika moto wa jahannam wasaat masira, na hayo ndiyo mafikio mabaya. Na hii ndiyo maana ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, makundi yote ambayo yatakwenda kinyume na njia aliyokuwa nayo Mtume na masahaba zake ni makundi sabini na mbili ya motoni. Ayuha nasu ibadallah, hii ndiyo dawa ambayo sisi tunailingania na ndiyo mafundisho yaliyokuja katika Qur'ani bali ndiyo mafundisho yaliyokuja katika sunna na maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walielewa hivyo na wakatufikishia sisi kwa namna hiyo Hudhaifa ibn al-Yaman rahmatullahi ta'ala alayhi ambaye ni katika masahaba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwamini sana bali alikuwa ni mfichaji wa siri za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akijulikana kama ni katim sirri nabii sallallahu alaihi wasallam mtume alipokuwa ana siri yake alikuwa akimwambia Hudhaifa akimnongoneza kuna siri moja mbili tatu na kuna masahaba wakubwa wakubwa mtume alikuwa hawaambii siri zao kama Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu lakini Hudhaifa alikuwa akimnongoneza na kumdokeza siri zake na Hudhaifa alikuwa kizificha siri za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namna alivyokuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeye ameyapokea kwa ukaribu zaidi mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka akafikia kiwango akatuambia maneno haya, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم أنا سيما حذيفة رضي الله تعالى عنه كل عبادة عبادة يوتي لم يتعبد بها فانيا حوكو يفانيا حوكو يتكليزا حوكو أعبد الله كعبادة هيو أصحاب رسول الله masahaba wa mtume wa Allah fala tataabadu biha nyinyi tabiin msifanye ibada hiyo fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala kwa sababu wale wa mwanzo hawakuacha mafundisho yoyote kwa ajili ya watu wa mbele hakuna mafundisho unatakiwa wafanye wale wa mwanzo hawakutufundisha fattaqullah basi mcheni Allah ya maashara alqurra eni kongamano la wasomi khudhu tariqa man kana qablakum shikeni njia ya wale waliokuwa kabla yenu shikeni njia ya masahaba mkishika njia nyingine mtapotea nyinyi ni maneno ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu ayuha nasu ibadallah hili ni jambo la kwanza ambalo sisi tunawalingania watu katika hilo kwa maana tunawalingania watu wabaki katika mafundisho ya sawa na wawe mbali na uzushi na kila aina ya jambo ambalo lenye kuwatoa katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuna kheri isipokuwa Mtume ameshatufundisha na hakuna shari isipokuwa Mtume ameshatutahadharisha. Huwezi wewe leo kwa akili zako au shekhe wako au mzee wako akaigundua khairi katika Uislamu huu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuijua khairi hiyo sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi akisema ayuha nas laysa min shay'in yuqarribukum ila aljanna wa yubaidukum min an-nar illa qad amartukum bih وليس وليس شيء يقربكم nar wa yubaidukum من الجنة إلا قد نهيتكم an anasema alayhi salatu wasalam enyi watu laysa min shay'in hakuna jambo lolote yuqarribukum ila aljanna litakalokuwekeni karibu nyinyi na pepo ya Allah yubaidukum minan nar na litakuwekeni mbali nyinyi na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala illa waqad amartukum bihi isipokuwa tayari mimi nimesha kuamrisheni jambo hilo hakuna jambo leo utalijua wewe linalokaribisha kwa Allah takalokaribisha katika pepo ya Allah na kuweka mbali na moto wa Allah isipokuwa maneno haya mtume anaonyesha tayari jambo hilo mtume ameshatufundisha kwa hiyo kija mafundisho mengine kwamba tufanye talakini tufanye maulidi tufanye tatu tufanye arobaini tufanye kadha muda wa kuwa mtume hakuyafundisha kwa kuambia kwamba wewe shika njia yako mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakufundisha mafundisho haya abadtum nujua mmepeleka mbali malisho kadhalika akasema tena alayhi salatu wasalam walaysa min shay'in na hakuna jambo ambalo yuqarribukum minan nar litakalokuwekeni karibu na moto wayubaidukum minal janna na litakuwekeni mbali na pepo illa waqad nahaitukum an isipokuwa tayari nimeshakukatazeni kwalo ayuha nasu ibadallah haya ni mambo ya msingi sana tunatakiwa tushikamane nayo mwisho kabisa sisi katika mambo ambayo tunawalingania na daawa yetu tunalingania amani. Amani ni jambo muhimu sana katika mujtama, katika nchi ambazo tuko nazo. Amani ni kitu cha muhimu sana. Ulisema kafunike la mtafaya. Amani ni kitu cha muhimu sana. Waislamu waishi katika mfumo wa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anakataza suala la uvunjifu wa amani na kumwaga damu anasema Allah subhanahu wa ta'ala min ajli dhalik katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin au fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'a ayuha an-nasu ibadallah hii ndiyo dawa yetu na huu ndiyo ulinganizi wetu idukum mubarak taqabbala minna wa minkum salih al-a'mal اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم